Aquí un altre divendres més a Logofòbics, Ràdio Bronca! Aquí ens trobem avui, divendres 15 de maig, de nou als estudis de Disbarat Records. Doncs un altre divendres més que fem el programa des d'aquest estudi de gravació autogestionat Tisbarat Records O nada matéis están grabando grupos Como el Cigarrito de Después, por, ese, Y exemple. Y bueno, ese mes recordar lo que de, el que allò que la semana pasada... que es que avui Tornaremos a hablar... de Ateneo Popular Salvadora Catar... I abans dir que ja ens trobem en el programa número 81, 81 programes que portem ja en aquesta antena, en, la, en, aquest, en aquesta emissora que, que escolteu. Ràdio Bronca. Doncs bueno, per fer una, una mena de sumari del programa, primerament dir això, recordar que tornarem a parlar de, de l'Ateneu Popular Salvador a de Girona. En concret, el que farem serà posar la, la roda de premsa que es va fer el dijous de la setmana passada, allò de les 6 de la tarda, es va fer una, aquesta roda de premsa com a inauguració de, de l'Ateneu Popular ocupat. Cal dir que després de la, de la presentació, a la, a la roda de premsa, es va fer un petit pica-pica i també una exposició de fotos. Després de, de sentir la, la roda de premsa, el que farem serà començar a recordar ja en sèrio que en breus comencen les xerrades de presentació del llibre del Jan Rullant de Memòria 3. Un llibre que a França ja fa algun temps que va sortir, però que a l'estat espanyol fa uns pocs de mesos que Virus ho va treure. Doncs això, recordarem les dates d'aquestes xerrades que es faran per Catalunya, per País Valencià i per Múrcia. Tot i que la darrera setmana, la setmana passada, ja, ja es van fer sendes presentacions a Euskal Herria. Doncs això, i després, com sempre, doncs donarem pas al Miquel Didac, que os parlará del libre 1968, el año sublime de la gracia de Mutu Reco. libre por Miquel Amorós. Y después, el Sanidem a la leyenda amblaterañina. Ahora, como enseñame el programa una canción de sociedad alcohólica. en relació amb el tema de, com no, de l'ocupació, ja que anem a parlar del Salvador a Catà. Que soni aquesta cançó. Casas vacías. militant del POM, i el seu marit va ser afusellat durant la dictadura de, de Primo de Rivera i ella, per tant, va haver de tirar la família endavant i dedicar-se a les tasques de la seva professió, que era la bugaderia. Eh, aquest Ateneu Popular ha nascut degut a les... Sí? A les necessitats d'uns quants col·lectius eh, als quals després molts més s'han adherit. Eh, volem fer constar la, la manca d'espais pels col·lectius aquí a Girona degut al model consumista per al que aposta la, la ciutat. El model de, de centres cívics que proposa Girona em sembla, em sembla insuficient i, i, i els seus programes consten d'activitats planificades, eh, directes per consumir, la qual cosa suma al model mercantilista pel qual ha apostat una ciutat tan conservadora com és Girona. No entenem aquest Ateneu com un hotel d'entitats, ja que pretenem que, que el gestioni eh, que el, que el, o sigui, que, en, que en facin les mateixes participant de l'autogestió, ja que creiem que això és una experiència enriquidora per totes nosaltres. Eh, I volem treballar també per la transformació social i, i volem re revitalitzar la, la cultura popular. Ara la meva companya seguirà amb l'explicació. Em semblava important en aquesta presentació explicar per què hem decidit ocupar un local. En primer lloc perquè l'ocupació porta implícita una crítica a l'especulació urbanística inherent al sistema capitalista i de la qual totes són víctimes. Per altra banda, els col·lectius que formem part de la xarxa de l'Ateneu no tenim diners ni, ni rebem subvencions de ningú i a més a més considerem que aquest lloc és nostre i ja era nostre abans d'ocupar-lo i que n'havíem de fer ús perquè era una antiga oficina d'una entitat bancària, Cajasol, que juntament amb altres entitats va ser injectada pel FRO per mil milions d'euros, i això per nosaltres és motiu suficient perquè l'acció d'ocupació quedi legitimada. Som assembleàries i creiem que la, la millor manera de presa de decisions és, és prendre-les col·lectivament i per tant també creiem en el consens com a eina per, per fer-ho possible. Les assemblees d'aquest Ateneu són dilluns a les 7 i us convidem a totes les persones i col·lectius a participar-hi i a sumar-se en aquest projecte que hores d'ara acaba d'encetar-se i que es presenta molt enriquidor i, i com una alternativa al model de ciutat que, que es proposa. Sí. Abans de tancar aquesta presentació, volem fer una crida, convidar públicament a totes les entitats, organitzacions, col·lectius, polítics, culturals, artístics, persones de títol individual, una crida perquè utilitzin l'Ateneu i el disfrutin, perquè s'hi facin actes, reunions, trobades i perquè entre totes l'omplim de vida, perquè l'Ateneu és de totes. També per acabar volem agrair les mostres de suport que hem rebut aquests dies, que han sigut moltes i molt nombroses, de la majoria d'entitats i associacions de Girona, i a més també el, el suport d'alguns partits polítics de la ciutat. Alguns dels col·lectius que han manifestat adhesions al projecte són la pàgina Gironès, Tiare Banca Ètica, Aigua és Vida, Malapècora, Espai Antiracista de i Girona, Associació de Naturalistes de Girona, el Grup Antirepressiu, Procés Constituent, Endavant Sant, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, els Joventuts Comunistes de Catalunya, la Confederació General del Treball, l'Intersindical Alternativa de Catalunya, l'USTEC, STS, l'Assemblea Feminista de la l'Assemblea Anarquista de Girona, el Casal Quatre Rius, el Casal Independentista El Pont, la xarxa d'Horts Urbans, la IAC, a SAC, al Pati del Rovell, l'Assemblea de Treballadores i Treballadors d'Acció Social, el corrent cívic per un gir a l'esquerra de Comissions Obreres de Girona, l'Escola de de Girona i moltes altres. Us convidem a entrar a visitar l'Ateneu, a fer una volta per l'exposició feminista que hi ha a muntanya, a fer un de l'Ateneu, com ja s'està fent aquests dies, i gràcies a totes, llarga vida a l'Ateneu Popular Salvador de Catà. Ministro, ya pico pico, y que de este estos dos convidados que se sea viva y abolucado. Nadie podrá vencer al viejo y nuevo clamor, nadie podrá robar de nuestro valeroso corazón el hambre libertad. Bueno, aquí está Canso del Spoir. Se la volem dedicar a tota la gent que ha fet possible que esté funcionant aquest Ateneu Popular a Girona i els animem a que, com diu el títol de la cançó, no abandonem, que torni a sonar des del principi. corazón el hambre de libertad. El nom de Puig Antic va lligat al Mil i a la lluita armada. Però qui era Puig Antic? Què era el Mil? No es pot respondre a cap d'aquestes qüestions sense fer un petit esbós del context històric de l'Espanya de finals dels 60 i principis dels 70. Des del final de la Guerra Civil varen ocórrer contínuament actes guerrillers i vagues intentant crear unes condicions revolucionàries que portarien a la fi de la dictadura. La vaga de tramvies de 1950 va ser la més famosa perquè durant més d'una setmana el poble de Barcelona no va utilitzar els tramvies fins que es va anul·lar la pujada del preu del bitllet. Després de la caiguda dels arrers maquis, la de Sabater el 1960 i la de Vila Capdevila el 1963, la resistència es va anar organitzant. Per un cantó, les comissions obreres ocupaven els llocs d'enllaç sindical, al sindicat vertical CNS, i la CNT seguia planificant des de França l'ajut a l'organització. El maig del 68 francès, la tardor calenta del 69 a Itàlia i les vagues a Espanya, com per exemple la vaga de Harry Walker o la de la SEAT als inicis dels 70, varen provocar que tota una constel·lació de grupúsculs revolucionaris entrés en el panorama del moviment obrer. Tots aquests nous grups, ja fossin estalinistes, maoistes o trusquistes, compartien formalment el model leninista d'organització. Com a conseqüència d'aquesta situació, va néixer el MIL, Moviment Ibèric d'Alliberament. Els seus membres eren antics militants a formacions polítiques que refusaven tot tipus de militància al servei de l'autoritarisme del partit o del sindicat. El MIL era una organització de tasques en cap cas permanents, l'horitzó de les quals era l'autoorganització del proletariat i l'eliminació de tot dirigisme polític o sindical. Portava paral·lelament dues funcions, la teòrica, amb la publicació de propaganda adreçada a crear una consciència revolucionària en el moviment obrer, i la pràctica, amb l'ajut material a les lluites obreres, mitjançant els diners obtinguts a les expropiacions a entitats bancàries. El Mil va tenir un paper important en la divulgació del marxisme heterodoxa, creant edicions Maig 37, on es varen publicar textos de consejismo i situacionisme. El 1974 es va celebrar el Consell de Guerra en el qual es va condemnar Puig Antic a la pena de mort. Malgrat les moltes peticions d'indult, el 2 de març va ser executat. Franco va venjar l'execució de Carrero Blanco en l'atemptat fet per ETA a Madrid – que estava detingut i en saber-ho va dir «Eta m'ha matat». Oriol Soler Sobranyes, un altre membre del MIL, va ser mort per la Guàrdia Civil l'abril de 1976, després de protagonitzar una espectacular fuga juntament amb altres 28 presos polítics de la presó de Segòvia. Al 1977 varen ser amnistiats els presos del Mil, que complien pena a les presons espanyoles. vez de una mica de memoria histórica, recordar la figura del Mil y la figura del, Salvador Puig y también recordar todos aquellos lluites autónomos obreros del Sain 70 perquè en dues setmanes, concretament el 26 de, de maig, comença la gira de presentacions del nou llibre de Jean-Marc Rullan, de Memòria 3. Jean-Marc Rullan, cal recordar que va ser company i company del Salvador Puig Antic i també, com no, militant del Mil. Aquestes xerrades de presentació del nou llibre de, de Jean-Marc Rullant, el nou llibre que es titula De Memòria 3, és la tercera part de les seves memòries, un llibre que en aquesta tercera part està marcat en Toulouse i en la seva època dels Gari. Doncs, com dèiem, les presentacions comencen el 26 de maig al centre social ocupat Can Colmo. Després ja ens eh, anirem al 8 de juny, que es presentarà el llibre al Casal Popular de Castelló, continuarem el 10 de juny, dos dies després, a València, a, al centre autogestionat Iniciativa Dàlia. I el, 8, i el 12, perdó, el 12 de juny estarem al centre social ocupat del Retal de Múrcia. Aquestes són les dates de, de les xerrades organitzades per Logofòbia, o sigui, per, per nosaltres, però hi ha algunes quantes més, com per exemple la que es farà el dia 31, a la marxa homenatge als maquis, aquí a Main. També estarà l'Ateneu de Berga, estarà Manresa, estarà Granollers i estarà a Barcelona. Totes aquestes dates mirant el Facebook i la plana web de, de Virus, de l'editorial Virus, us podreu informar molt millor. Doncs això, recordem les dates de les xerrades logofòbiques, que són les següents, 26 de maig, al Centre Social Ocupat Can Colmo, el 8 de juny a Castelló, al Casal Popular, el 10 de juny a València, l'Ateneu, la, l'Iniciativa d'Àlia, perdó, i el 12 de juny al Centre Social Ocupat El Retal. Totes les xerrades seran a les 8 de la tarda. Cerrades per la memoria anticapitalista, una memoria que no de olvidar y que tampoco han de recuperar aquests izquierdosos que volen recuperarla. Y bueno, después de sentir la canción que sentiré la mala después el Kronstadt don arribem al Libre de la semana me el Mikel Miquel Didac que recordem para la del Libre 1968 el año sublime de la gracia que es un Libre de Mutu Reco, de la editorial Mutu Reco, escrito por Miquel Amorós. historia que aún perdura de tortura de bravura, de clandestina dulzura, de odio que es su cura, de pasión que nos cura. De quien no duda que sus ideas son puras, de la locura que empapa al idealista, la esencia que caracteriza al anarquista, al colectivista, al individualista, al nihilista. Para vosotras siempre fuimos terroristas, vos pues no insistas más en llamarles compañeros. Son tus enemigos, ¿quieres que te sea sincero? Me da igual que desprecies a la derecha o al clero. Demócrata, mil cosas para mí están primero y no tolero ver homenajes en vuestros medios a personas que hoy en día os quitaríais de en medio. Miedo sentís si se rompe la paz social. Homenajes al abuelo y al nieto lo encarceláis. Manipuláis y pintáis de simples antifranquistas, atracadores, pistoleros, clandestinos, anarquistas. Borráis las pistas de su trasfondo ideológico. Si vivieran, seguirían igual. ¿No lo veis lógico? Código moral que sobrevive a los tiempos, al olvido, a paredones o a muros de cemento. Estoy contento de no encajar en vuestros moldes. De ser del clan de los que rompen eslabones en cadenas De esos que pagan condenas esos que pelean, sea cual sea el sistema Que saben que el poder a cualquiera envenena Y no dejan que la autoridad entre en sus esquemas En las venas de las libertarias de cada siglo Corre la misma sangre o pensáis que son distintos A distintos personajes dedicáis calles y plazas Mientras nosotras somos ratas de cloaca Plaga y pistola define a los mercenarios Que asesinan, que torturan a lo largo de los años Sus amos nos pisan, dictaduras, democracias Siguen robando vidas, queréis que os demos las gracias tiene gracias que nos habléis de los valores de nuestros muertos sucios recuperadores que lancéis flores por un glorioso pasado y a los del presente nos seguís apuñalando a todas las que tenéis las manos llenas de sangre en nombre de mis ideas dejo claro el mensaje sacad nuestras babas de nuestros antepasados antes olvidados que recuperados Bueno, y ahora, cuando arriba la segunda parte del programa, tenemos a la otra banda del, teléfono, al Miquel Didat. Miquel. Hola, a tothom. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va la semana? Bé, bé, Bueno, Miquel, estem a punto de marcharnos ya a la muestra del libre anarquista de Bilbao. Ahí ya ja teniu. Ah. ah. en una estona. Pues mira, avui, avui, avui parlem d'un llibre editat a Bilbao, de mucho Puro Bueno, es parla exactament del libre. 1968, el año sublime de la gracia Un libre que, de ellas está editado por Mutu Record. Yo te diré el nombre sense ara. Es una mica complicada eh? Mutu Record y Y va estar aquest libre, va a estar editado al octubre del año 14. Doncs, Miquel, quan vulguis es pot parlar d'aquest llibre. Recordem, 1968, El año sublime de la cràcia. Un llibre escrit pel company Miquel Amorós i que podeu trobar per un preu simbòlic de 8 euros. Doncs Miquel, quan vulguis pots fer-nos la, teva, la teva crítica. Sí, mira, i, eh, però farem una... Eh, avui, més que explicar el llibre, explicarem el context de, del, del llibre que és que el Miquel Amorós ens exposa el procés en el campus universitari de Madrid que va comportar l'estat d'excepció franquista de gener de l'any 1969, ja que hi havia un grup d'acció universitària dit els àcratats, que amb la seva decidida empenta va fer girar amb força el remolí de la revolta estudiantil just en el moment de gir de la dictadura vers el model econòmic propi del capitalisme nord-americà que el règim totalitari imposat gràcies al capitalisme internacional al 1939, sí, es va dir desarrollismo dels anys 60, cosa que, que va provocar a partir de febrer de 1965 l'emergència del pronunciament estudiantil, en paraules de l'amic i company nostre Agustín García Calvo, que el règim el va forçar a l'exili a París. Aquest pronunciament sostingut campus universitaris i també en alguns instituts d'ensenyament mitjà a l'estat capitalista espanyol tenia unes possessions de rebel·lia semblants a les que hi havia a nivell planetari aquell moment. De fet, remarca Morós, els recintes universitaris de Berkeley, Tòquio o París, més enllà de reivindicacions sobre el funcionament de la universitat i, i hi havia un frontal rebuig al projecte de modernització del capitalisme existent aleshores. Un rebuig protagonitzat per la nostra generació, vull dir, la, me, la que jo pertany, eh? que s'havia desenvolupat justament durant aquell pas de transició entre dues formes històriques del sistema capitalista. Segons Amorós, el fet que l'espurna estudiantil a l'estat capitalista espanyol no es va encendre conjuntament amb el, les del moviment obrer, cosa que va passar en repúbliques veïnes, com ara la francesa o la italiana, fent trontollar d'aquesta manera tot el marc del domini capitalista a la, a la, a la península o a cau, foc que causa més aviat de la inconsistència d'una mena de nou moviment obrer autòcton en, que en gran mesura havia nascut de la recent industrialització pròpia d'aquest desenvolupisme espanyol, encara tutelat per un conjunt catòlic estalinista. Un nou moviment obrer que no daria batalla pròpia assembleària fins a la dècada dels anys 70, o sigui, anys més tard, quan va aconseguir en part emancipar-se d'aquesta tutela esmentada. Ja que si no hi va haver incendi generalitzat a la península el 1969-1976, no fou per causa de feblesa del projecte dels àcates de Madrid, de càrrega i profunditat d'aquest col·lectiu, perfectament conscients de les conseqüències que li generava una resolució d'aquest tipus. Un dels membres dels des de Madrid va afirmar, i eh, en, en castellà, eh? Sabíamos que éramos los más radicales, y no solo lo sabíamos, sino que sabíamos que nos iba a costar caro. De hecho, a algunos les costó la vida, a otros la razón, y a bastantes la marginació social. En aquest assaig d'amorós s'exposa la notícia i l'anàlisi d'aquell fet a través de la ressenya dels propis protagonistes i dels documents del col·lectiu dels àcates, que després en llegirem un. Així com el paper de, magis, de magisteri i projecció d'una persona circular, l'amic i company nostre que a París va animar les trobades anomenades Comuna Antinacionalista Zamorana, la que encara existeix a la memòria col·lectiva de tothom que ens varen considerar part, el professor universitari Agustín García Calvo, durant aquell específic període, per aportar un relat realment en aquest llibre d'aquell sublime any 1968 de la Gràcia, l'any de la cimera d'aquella revolta universitària que va aconseguir desbordar el canvi tenocràtic de la dictadura franquista i qüestionar al mateix temps els plans pactistes de l'oposició, sigui l'anomenat contuberni de Múnich de juny de 1963 de l'imperialisme nord-americà i la NATO, o el denominat Pacte per la Llibertat de, Sant, de Santiago Carrillo, el Partit Comunista d'Espanya i el PSUC, amb la seva Assemblea de Catalunya, ara transformat en l'espectacle Podemos i a nivell català Associació Nacional Catalana. El, carrillir, eh, el, el, el carrillisme Podemos, la CIA i els serveis britànics, l'Assemblea Nacional Catalana, Bueno, això és una opinió meva, no és qüestió de llibre. El resultat d'aquest volum de Miquel Amorós, Amic dels Àcates de Madrid i d'Agustí García Calvo, és un llibre viu que col·loca definitivament en el seu lloc just la contribució d'aquell moviment àcrate de, de, de Madrid i entorns, fins l'exili a París i altres indrets, d'aquells agitats anys en què amorós ens diu que realment tot era possible. I, i els van viure intensament. I, I al meu entendre esperem poder viure en nous horitzons d'esperança emancipatòria. Personalment aquest llibre fa que revisqui socialisment aquella reunió a València en el pis tranquil de Miquel Amorós entre la valenciana Bandera Negra, organització anarquista revolucionari de Catalunya, Diego Rojo, i el moviment Acres de Madrid a primers de 1971. Eh, Després de les mobilitzacions arreu del procés de Burgos de desembre de 1970. També la comuna antinacionalista zamorana de París, animada per Agustín García Calvo, que va escriure sobre el pronunciament estudiantil i la societat del balbatament. Ell, ell va dir del despilfarro. Consum i anomenat estat del benestar cada s'acaba, ja que el capitalisme passa de fort i de queines. Lliçons magistrals. I ja, ja, ja, ja, ja, ja direm el, a, a, un, un full on va donar eh, que va ser la base del naixement de, de Dàcrates Universidad de Madrid, eh, que va a sortir a Ciclostil, usted tiene de ejemplar, y que es diu universidad y revolución. Concepción de universidad, La universidad está inmensa y depende de la sociedad. Esa misma impone la norma a la universidad. Trata de organizarla mejor técnicamente, solo supone favorecer a esta sociedad. Solo cuando se está de acuerdo con la ciudad concreta, convendrá favorecer técnicamente a su universidad. Mejor técnicamente, la universidad en nuestra sociedad actual supondría mejorar, eh, producir más y mejor técnicos que se incorporarían al servicio de la estructura, fortaleciéndola. La universidad como posibilidad y campo de la acción revolucionaria al pretender destruir la estructura de la ciudad actual y dado nuestro campo de acción más directo es la universidad, la lucha revolucionaria dirigida a este fin tendrá que encaminarse también a la desorganización de la universidad en cuanto instrumento al servicio de tal sociedad. El estudiante revolucionario es el que, estando de acuerdo con los puntos precedentes, antepone a sus obligaciones académicas su acción revolucionaria, lo que implica el abandono de su formación científica y profesional. No es revolucionario aquel que consigue que concibe sus obligaciones académicas como a medio a largo plazo al servicio de la revolución. Nuestra acción revolucionaria plantea reivindicaciones justas y necesarias, pero inconcebibles en la situación actual, por, por afectar a las estructuras generales del país. La misma justicia y necesidad de estas reivindicaciones irá sumando al universitario en la lucha. Nuestra labor revolucionaria estará dirigida preferentemente a los estudiantes demócratas burgueses, reformistas y sindicalistas, así como al desprestigio político de aquellos que para conseguir la revolución utilizan medios burgueses y paralegales que frenan las actividades revolucionarias. Relaciones con los estudiantes revolucionarios, admitiendo nuestras diversas tendencias, los estudiantes revolucionarios tenemos el objetivo la lucha por la revolución socialista en un frente común. Es por esto que estas relaciones se basarán en la honradez y la razón. La información veraz y total, analizada con espíritu crítico, permitirá el planteamiento de acciones comunes. Relaciones con los demás sectores sociopolíticos, facilitar el análisis de problemas generales en común que favorezca la concreción de acciones conjuntas, propulsión de estudios mixtos. Los grupos de izquierda han demostrado su incapacidad para concretarse en un frente común en su, negociación, su negación de los elementos, por ellos llamados independientes, entre, comillas. y Se hace pues necesario plantear el estudio de otros cauces organizativos que posibiliten nuestro objetivo. Uh, aquest, uh, el full no, no va signat per, per ningú i, i com he dit abans eh, eh, eh, es va donar a persones concretes amb unes 300. Això és el que em sembla que és, que és bàsic per, per recomanar la lectura d'aquest llibre. Bueno, Miquel. Sí, digues. Eh, el pot dir quin llibre parlaràs? el año sublime de la gràcia. Vale, això és el de títol del nom. Això és el títol no, del bueno, llibre. No, bueno, aquí, en aquest moment llegint diversos i m'hi miraré segons com, com les coses la setmana un o altre a, a veure qui quin diré. Vale, encara no, no has fet cap no llibre, no? Per la moment. setmana que ve. No, però serà algun llibre que tingui alguna relació. Alguna. Vale. Sí, digues. Doncs res, Miquel. Ah, això mateix. Fins, fins la setmana entrant. Fins la setmana que ve, Miquel. Vinga. Ah, ah, salut. Salut. Bueno, i ara, com queden uns 15 minuts més o menys per a que acabi el programa, abans de donar pas a l'agenda de la teranyina, el que farem serà, ja que estem aquí a Disparar Records serà posar dos cançons de dos grups, bueno, una cançó però de cada grup, però posarem això dos grups que han gravat aquí a aquest estudi. Bé, doncs, la primera banda que posarem seran els Punto Débil amb el tema No volíeu democràcia, el qual van vindre un dia a gravar-lo per... Bueno, van, de fet van vindre a gravar dos temes, un que era el tema de de HHH per ficar en el recopilatori que estem fent tribut a HHH. El tema que van gravar d'H era Secuestro de la Verdad i després els hi van proposar doncs, de gravar un altre tema per un altre recopilatori que estem fent de, de lo que és l'estudi de gravació i el tema que ens van oferir doncs, va ser el No volíeu democràcia. Doncs allà va, el punto dèbil amb el tema No volíeu democràcia, Doncs això, com deia, no voleu democràcia, polítics morts. Vinga, doncs el següent tema que us fotarem serà un tema d'abord, eh, una banda amb la qual tinc el plaer de tocar. Ets el bateria, que ho sapigueu, i el que canta. Sí, sóc el bateria i el que canta. I, bueno, paral·lelament tenim una altra banda que es diu Troba, també, eh, que som els mateixos components, però com ja d'instrument. De i res, doncs el tema que us fotarem serà el que vam gravar per, per una demo maqueta que vam, que vam fotre, que vam penjar per internet. I el tema és DAF MET, que són les sigles de Darder, Alfamer, Mort Empalat i Dissecat. Uh, Darder, no sé si coneixeu, és un, és un tio que té un museu aquí a Banyoles que bueno, està ple d'animals i persones dissecades Uh, eh, guarda bastant de fàstic, bastanta pena i bastanta ràbia al museu aquest. I li vam dedicar una cançó. És on està el negre, aquest? Bueno, és on estava el negre de Banyoles dissecat, sí, sí. I doncs això, anem amb el tema de bord, uh, Darder al femer, mort empalat i dissecat. Allà va. Això era una petita demostració de lo que s'està coent per aquí Disbarat Records. Uh, a veure si pròximament en... i el senyor Canovas ens deixa escoltar algun tema més. A veure, a veure, a veure si el divendres que ve prepares una altra nova sessió de temes de grups, o sigui, de grups, de temes que han sigut gravats aquí a Disbarat Records. I ara ja toca anar a l'agenda de la Teranyina. Però abans volem recordar les dates de les xerrades que farà Jan Rullant presentant el seu nou llibre de Memòria 3. Concretament de les xerrades organitzades per Logofòbia. Bueno, cal dir que la primera serà el 26 de maig a Girona, al centre social ocupat Can Colmo. La segona serà ja el 8 de juny a Castelló, al Casà Popular. La tercera serà al, al centre autogestionat Iniciativa Dàlia, de València, el dia 10 de juny. I la última, la darrera xerrada, serà el 12 de juny al centre ocupat, al centre social ocupat i autogestionat, El Retal, de Múrcia. Cal dir que aquestes xerrades han estat organitzades conjuntament amb la Distri Comú, l'Assemblea Anarquista de Girona, Iniciativa Dàlia i la coordinadora anarquista de Murcia. Gracias a Ails. spot fe fe a que Y este Y bueno, ahora ya sí, a la leyenda de la Terañina. Venga, don, ya tenemos aquí la leyenda de la teranyina amb Alon I doncs per aquesta setmana tenim el Casal Popular Independentista del Pla de l'Estany, situat al carrer Muralla 26 de Banyoles. Doncs el dissabte 16 a les 6, taller de ginecologia i presentació del llibret Cicle de Salut de les Dones per al col·lectiu d'autogestió de la salut de Sant Andreu. Llavors, al mateix espai, a les 7, tindrem cafeta i biblioteca oberta Biblioteca Popular Miquel Buixó. Eh, llavors, durant, el, eh, durant la setmana, al mateix espai, doncs, tenim tot d'activitats, sobretot de gimnàs, com kickboxing, taekwondo i autodefensa per dones. Jiu-jitsu, també. Mm -hmm. Llavors, el casal de joves Quatre Rius, situat al carrer Sant Josep, número 7 de Girona, el divendres 15 tenim a les 8 Cafè Feminista. El centre social ocupat Can Rus de... Cafès? Que normalment no n'hi ha cafè. Ah, no sé, no hi he estat mai jo encara aquí. Normalment no. Eh, doncs això, el centre social ocupat Can Rus, situat al carrer Comerç de Pont Major, a Girona també, bueno, entre Girona o Sarrià, no sé, jo és zona de nadie. Tenim el diumenge 17, bueno, com tots els diumenges, a les 8, pizzeria de suport a projectes antutoritaris a Saco Pizzetti. Pizzas veganes boníssimes a 3 euros. I ara la vaga de totes. Doncs la vaga de totes, que és el dimarts 19 a Girona. Tenim a les 11 del matí Cercavila a la plaça del Lleó. A la una i mitja visibilitzarem les tasques i dinar popular a la plaça Josep Pla, que és la plaça on hi ha situat l'Ateneu Popular Salvador Acatà. I a les 3 tindrem performance i xerrada a càrrec de Malapècora, a la mateixa plaça Josep Pla. I de moment, doncs això és tot. Les... Aquesta és l'agenda d'aquesta setmana de la Taranyina, per les terres d'aquí Girona. Si voleu rebre més informació, voleu rebre la Tarenyina amb totes les notícies i totes les coses que venen publicades, doncs podeu mandar un mail a lataranyina.bastardi.net sol·licitant-la i amb molt de gust pues, us l'enviarem. La Teranyina, el contrainfos en paper de les Terres de Girona. Bueno, i ara ja sí que toca tenir que dir adeu quan manquen uns 5 minuts per a que acabi aquest programa i arriben les 5 de la tarda. Bueno, primer farem una mena de resum del que ha estat aquest programa. Hem començat amb l'Ateneu Popular Salvador Acatà. Heu pogut sentir gran part de la roda de premsa que es va fer el dijous passat a la tarda, això de les 6 de la tarda. Una roda de premsa que va servir per a inaugurar l'Ateneu. Després de la roda de premsa es va fer una... Bueno, es va inaugurar una exposició de fotos i es va fer un pica-pica. Després hem continuat amb el programa i hem començat ja a anunciar les properes xerrades de presentació del llibre de Memòria 3, xerrades que es faran per Catalunya, País Valencià i Múrcia. Cal dir que la setmana passada el Jean-Marc ja va estar per Euskal Herria presentant aquest llibre. I després com sempre, hem estat amb el Miquel Didac present, bueno, parlant d'un llibre, en, aquest, en aquesta ocasió del llibre 1968, El año sublime de la Cràcia. Llibre editat per Muturreco i escrit per Miquel Amorós. I després, els companys de aquí de Disbarat Records, Disbarat Records, Disbarat Records, eh, s'han presentat cançons que han sigut gravades aquí en aquest estudi. Quines cançons eren? Doncs eren No voleu democràcia del Punto Dèbil i Darder Alfamer, Mort Empalat i Dissecat dels Abort. Mare de Déu, quin de noms que tenim. I bueno, ara ja sí, el, quan arriba al final, doncs di el nostre correu electrònic, logofobia arroba En nuestro blog www.logofobia.wordpress.com Y recordad que estem en las redes sociales Con Facebook Y Twitter. Al Facebook he de posar Logofobia Y al Twitter he de posar l'arroba, una D Y Logofobia Arroba de Logofobia La D es de Distri. Y bueno, Jen, fins la semana que ven aquestes mateixes Matéis les Lesones de Radio Bronca Y será el programa ya número 82. Si voleu sentir la ya ja sabeu, dimarts de 11 a 12 de la nit o visiteu els podcast. que ja portem algun número sense sepulla, Pero de seguida tranquilos, que, que,